De ma carta de pago de hincho recibo corriendo. De ma carta de pago de hincho recibo corriendo. Si quieres que yo te quiera, rodéate de romero para quitarte las manchas de quien te quiso primero. Para quitarte las manchas de quien te quiso primero. Adiós, adiós, no te digo que es una palabra triste Entre dos que bien se quieren, muchos sienten despedirse. Entre dos que bien se quieren, Baixamos a música, que temos outro lado do fio telefónico outro correspondente máis, un viaxeiro, un reporteiro gráfico, un comunicador que nos mm, sempre nos axuda a coñecer algo novidoso da nosa terra galega. Está ao outro lado do fito telefónico Xoan Arco da Bella. Moi boa tarde, Xoan. Hola, Xulio, que tal? Benvido. Non, no sei se Armando estará escoitando o programa, un saúdo para ele. Sí, posiblemente estará escoitando porque eh, delicado eh, pero tranquilo ali na casa na súa no súa, na súa casinha, seguro que eh, se recuperando eh, bueno, eh, desexamos o mellor, quizáis na, na próxima semana xa o teremos aquí con nosotros. Eu, eu, eu estou te vendo no estudio, eh, que hoxe dixeu, <laughs> eu eu sempre poño Alexa, pon eh, Radio Cornella, pues... esa me sal, pero dixeu, é eh, porque é, eh, vou mirar, eh. sí, pois, sí. cambiei de, de registro e dixeu, pois miramos a radio. Muy que ben. tamén é importante. Agradezoche, moitísimas <laughs> grazas. Aí estamos. Muy... Bueno, eh, salemos son, eh? Oxe xa o día está despexado, eh? Vale. Ainda fai un pouco de fresco, a humedad chega a todos os lados. Pero claro. Saleu o sol, eh? Que eu estuve botando cuentas, e eh, para min que facía máis de dous meses e pico que eu non miraba o sol. Ai, caramba. Bueno, pois... Pues, bueno. no, a disfrutalo, que é importante, que de, de, de aquí a pouco volverá outra vez a caer algunha a, algunha borrasquiña, como dicen É igual, é igual tita que estamos aquí para jantar o que nos voten. Os galegos nunca tivemos mela chuva. <laughs> eh, eh, eh, esta semana non fui a montaña. Eh. Bueno. Tirei o mar. Ahora ven o tempo xa soleado, eh, o mar o mar chama. E dixeu, hai que preparar algo para contar o sábado me marché o Barbanza. Bueno, o Barbanza creo que daría para contar moitísimo tema, non? Pero a lá me marché, eh, marché o Barbanza, disfrutei, bueno, xa ir o Barbanza ver todo o mar da Rusa, eso xa de, de, desde que entrase e ti pasas o puente de Catoira, eso xa é unha unha delicia, non? Claro, claro. Eso, eso, sí, ese sí, é un mundo, ese é un mundo. Sí, sí, sí. Ese é un mundo moi grande. O, o, eu diría que casi non termina nunca, porque además ten unha costa moi revirada, e, Eh, e non é tan reta como a que estamos acostumbrados non a ver aquí na sí. ría de Pontevedra, na ría de Arroxe ou na ría de Vigo, sí. esta fai moitos recorrecos se fai uns paraxes impresionantes. Ben, pois só me fun e dixeu que hai que contar algo. Mm. Eh, que vamos, mirar, e, Ría da moitos outros, hai, ben, hai que contar con a Galicia máxica. <laughs> e dixeu, pois me vou ir a Ribeira, e xusto arriba de Ribeira, xusto, encima da cidade, hai un polido industrial grande, tiras para arriba e donde acaba a carretera, hai unha capela dedicada ao San Alberto. San Alberto. San Alberto. Uh -huh. E o monte chama e ten unha un área recreativa no entorno, é unha das grandes romerías do, do, do Barbanza. Uh -huh. E ali hai unha capela, a capela eh, é do, do século XI, de feito, hai un restos todavía da, da, de, da construción original, no? Eh, sabemos que a medida que había máis xente iban medrando as capillas e os restos quedaban e iban na zona consagrada que se mantiña E ali hai uns canecillos contra... Eh, é, é unha mm. Unha venta Bueno, se, hai un penedo enorme ao lado. mm -hmm. Penedo grande. Penedo que lle sacaron varios cachos. Aquí eu non sei como é, pero cada vez que mira un penedo, a xente tira, bueno, tiraba a él. Oxe, non, non, non lle mordería ao penedo. Bueno, se conta de que as mulleres dos mariñeiros cando os ventos e o tempo non era o axitado subían a capela e reviraban unha techa é dicir, ah. collían unha techa do tellado e miraban porque eh, axudaba a que os ventos foran favorables para que eses mariñeiros que estaban no mar e que os collía un temporal, unhas condicións de mal tempo duras chegaran a terra e claro. sans e salvos. Entón, aí íbase a mirar a pella. Pero tamén, tamén, as mozas solteiras, verdad? que buscaban amores tamén facían o mismo, claro, non, non, non, non viraban a tella polo marido que estaba no mar, no mar viraba sí. e o santo que era milagreiro San Alberto, pois de que se miraban a tella logo lle iba a aparecer o amor de su vida. Ah, amigo. Eh, o sea, que era claro, eh, que, que era casamenteiro logo. Casamenteiro, sí, unha cosa parecida a San Antonio, pero aquí o San Alberto. Eh, eso foi o que li, pero me imagino que tamén valdría para os homens se querían coller amores. Ah, a mellor <laughs> se buscar a moza. E eh, reviraban a tella. Bueno, eso é o que conta, pero hai outra máis, hai outra máis, sí. que é na parte eh, da, do altar, na parte posterior, a mm. entrada, mm. hai unha unha ventá tapiada mm. do románico que sea quizáis xa un dos restos de posiblemente do siglo XI XII e que se facía tamén colías uns cachos de tiña de feito, de feito. Hai un vídeo por aí que me tira, se pode mirar no meu mundo, hai unha... A xente debe, de, debe de ir a, a, a facer os rituales. Tellas hai moitas movidas. Eso che dou fe e nas fotos, a ver se hoxe me dá tempo venir a Mía, se que casi a xente ten o tellado destellado ou é que nadie vai arranchar. Mm. E collía uns cachos de tella e tirábanos cara a ventana. Se quedaba no dintel, da ventana, a pousada tella quería dicir que iba a escoller amor ah. iminentemente. Se non conseguías da primeira, pois tiñas, e da segunda, pois o ano seguinte ibas ter ese amor de tu vida. Anda, carai. Eh, te... sí, eso, eso que... E de feito, ali, na zona da ventana tanto na ventana esta do románico, que é a que se facía o ritual, segundo dixeu, como unha pequena caína San Cristía, que é un anexo reciente, <laughs> hai unha chea de tellas que a xente vai ali. Bueno, non sei se buscando amor ou para manter a tradición que é moi importante, non? Dai, dai, dicía a mí alguén, dai ven eso de tirar os tellos, tirar los tejos. Anda, carai, xa ves ti. sabes, eh, eso de cando moceas e tal, miras aquela moza, ou viceversa, ou miras aquel mozo, e empezas a tirar os tellos, ou los tejos, como dirían en castellano, pois dicen que daí ven o dito ese de tirar os tellos. Ajá. De tirar os tellos a ventana. Porque o santo home, habrá de que axudará non se queima solamente a tirar o tello e non lle axudabas nada santo oh, pois malas ibase no conto eso é o que fixen, bueno fixen algo máis, porque tiña que cumprir a tradición de de, de falar do día sí, sí, e sí. dixeu, é, eh, para vou e tiña ganas de un sitio que a mí sempre pareceu máxico, que queda realmente ao lado mm. me fun a eh, Currubedo. Currubedo. Ah, está, un, está, está un pouco máis separado, non? Sí, sí. non, pero moi pouquiña, unha tirada de É Eh, eh, espectacular ver as dunas. As dunas, claro, claro. Eh, e as eh, lagoas, eh, sobre, as dunas e as lagoas, eh, claro, claro. Sí, e, e sobre todo a mí me impresiona moitísimo a medida que te acercas ao faro, a recta que empeza a aparecer a, a linterna do faro e te vas acercando, é como xa o sol soleaba e se estaba ben, ainda que facía vento, había que dar a visita ao faro. O faro, o faro, que <laughs> eh, curiosamente chamábanlle o faro comunista. Anda, e sí. eso? Porque eh, bueno, todo o mundo mira un faro, saben que hai unha lente, logo sabe que hai unha, unha ou a construcción de cristal, cristales que protexen toda esa lente, pero, pero, un dos sectores de, de esa carcasa exterior está pintado de roxo. Entonces o marino que miraba o faro de color roxo estaba dicindo, eh, muchacho, lárgate de aí que estás arriba da rompiente, por decirlo de alguna maneira. <laughs> O sea, eh, se ti navegas ben e fora de peligro, nunca vas ver o faro blanco, a luz do faro blanco. Pero se en algún momento miras o faro de color vermello, é que es ese sector onde hai rompiente, estás metido encima del, é mellor largarse para fora porque corres moito peligro. Non? entonces esa linterna, esa linterna pintada de roxo, ese segmento pintado de roxo, os veciños le chamaban o faro comunista, porque se te se tiras do faro hacia a dereita, hacia a mm. rompiente, aí miras e vas mirando, ti vas acercando o faro e miras os destellos e as ocultacións blancas e, e se te vas hacia a dereita vas mirar o faro de color vermello Vale, eh, vale, vale. Xa, xa. A, a cor que refrexa é precisamente eh, vermella e entón chaman entón os veciños chamamanlle o faro, o faro comunista. comunista. Vale, vale. Sí, e, e, eh, eh, e máis servía tamén dicen, dicen eh, que para evitar confusión uh -huh. co faro da illa de Sálvora porque diante de, de, de Aguiño o, o, sea, o faro eh, de Currubedo está en Aguiño, aí está o archipélago de, de Sálvora. Sí. Entón é un archipélago duro formado por un montón de illas, nor, viontos, sagres, eh, un, unha zona dura que leva papado moitísima xente, moitísima. Uh -huh. E, e entonces, e bueno, e lógicamente irá co Rubedo porque mirar, uh hmm. e agora que xa os días están despexados, desde aí, mira, sons, miras as cías, claro, miras claro. miras todo o archipélago da Silva Salvo, da, da, do archipélago de Salvora, Salvo, miras o Noro, que é un peñasco aí colosal, e hai xante, porque hai que contar que xante. Claro. E, e xantei nun bar ali diante do muelle, hai varios bares, eu entrei nun, que mm. xa vai, este ten unha cristalera de, é como daba o suciño, es fai de, de, de invernador e tense que está moi ben e ¿eh? xantei uns calamares da ría non deses vidos de, de fondos abisales Carai. E, eh, é unha carne que se pode dicir que que o cullín e o plato marchou como se salía do lago da filla escollín o pan, focei ali porque a carne estaba buena sí, pero sí. A, o, o, o a gallada que tiña alrededor, sí, sí, aquelo sí. era... Eh, era Estaba... para dicir estaba moi ben acompañada e había que reba, re, re, rebañalo co pan, non? Rebañalo é, eh, é, eh, que, é eh, que se me dice a carne, estaba pero se lle pude decir a camarera se foi outro día diría yo, mira eh, mete menos carne e, e, eh, poñe máis con pango para allá e, e, e, para gañades mollar que estaba e aí acabou o día moi ben, moi ben pois para nosotros foi un placer coñecer dúas mm, historias extraordinarias unha relacionada co San Alberto de, de, de, de, de Ribeira non? Que, eh, eh, eh, e de onde ven ese de tirar os tellos. É Eso, ese, esa tella que, que, que tamén... E o mellor tamén serve para poder ter sorte, polo menos ese, eso lle desexaban os mariñeiros, non? Eh, eh bueno, aí o ritual era co, con os ventos, os sí, ventos. Sí. Claro, o mellor algún, cando se fala, de, de, dos temporales, sobre todo os temporales do oeste, eh, se lle chaman Costa da Morte por algo será. Por algunha razón, sí, a, sí, a Costa da Morte empeza de ir para arriba. Sí, sí, sí, eh, sí. entonces eh, os temporales do oeste son peligrosos, son duros. Claro, claro, eh, claro. Eh, eh, poñían, e claro, hoxe os barcos son a propulsión mecánica, Bueno, pero eh, non hai que ir moito. Poñamos 50 anos atrás. Sí, sí, sí, entendes? Sí, sí. Eh, eh, ir ao mar casi era unha aventura de non volver. entonces había que encomendarse o... Sí, sí. E eh, aí ibas eso, a revirar a tella para comento. Sí. duro de, e eh, sobre todo, os do su, oeste, sudoeste, revirar un pouquiño norte para que xa eses mariñeros puderan voltar á costa sin tanto peligro de que os papara o mar. Bueno, foi, foi un, unha eh, comunicación chea de engado e de, mm, como diste, lenda, non? Pero que ten moito que ver coa realidade. Agradecerche moitísimo a túa colaboración de que, que cada semana nos deleitas mm, o, obrigándonos o organizándonos unha visita extraordinaria en esta zon, nesta ocasión, pois pues aí a beiriña da, da ría de, de Arousa. Mm, vale. Unha... O, a taberna chamabanlle a Ferrux. A Ferrux. A Ferrux. Vale. Co de ferro ferrux Donde, donde poñen esa carne con esa fragallada tan suculenta Moi ben, pois eh, desexarche unha feliz semana e eh, ata vindeira semana Hasta logo, veña, veña. aperta todo. Aperta, gracias. Hasta logo, guiño. Despedimos a Xoan con música, como facemos sempre, veña.